alvenis printempo. En duono de la mondo, jus alvenis la nostalgia autuno. En alia duono, la romantica printempo. tempo. Seque diras medicinistoi, estas tempo zorgi previa sano. Fresai esploroi en diversai prestigiai universitatoi montras che transiro de unu sezono al alia signifas grandan defion al la defendo sistemo de bestai cae plantai corpoi. Por adaptigi alla exterai changioi, a masso da fisiologiai movoi ocasas sub la determino de a masso da genoi. Ne malpli ol dudec tri procentoi el ciui homai genoi montras modifoin en sia funcciado. Tiu tuta mobilizo de fortoi celas eviti malsanoin kiui estas pli oftai en vintro au en somero. Infectoi, multobla scleroso, reumata artrito por mencii plei conatain. Iui specifai blancai celloi en la sango quies functio estas reagi contra inflamoi, considerinde pliigas. Ec mens malsanoi, cae cor malsanoi, povas pli intensigi dum vintro. Malmultai medicamentoi estas vere efficae contra sezonae san problemoi. Oni consideras che vaccinoi estas tiai sed ili estas specifai contra certae minazoi. Curacistoi insistas tamen pri besono de sanai vivcutimoi. Dieto estas grava, kiel oni ancau per la esperanta retradio constante emfazas. Oni recomendas multe da legomoi, fructoi, cae integrae grainoi. Trimci suffice da aquo estas ancau grave, principe por infanoi cae maliunulloi. Ancau iogurto cae aliai fermentitai lactajoi povas helpi, cae oni attentu pri rugiae cae flavae fructoi cae legomoi, ciui en havas gravaen vitaminoin evitado de strecha situazioi, cae practicado de regulae corp exerzoi, estas prudentae sintenoi. Resume, manju sane, practicu corp exerzoin, clopodu cultivi viv gioion, cae evitu toxain substansoin. Simple, ciune? En printempo cae autuno, a parte seriosae estas la allergiae attacoi. Ili, si avitse, signifas ne mancon de immunologiae fortoi, sed troaen reagoen de anticorpoi contra iui substansoi en la medio. Curiose che en pli ricai landoi, quie higienai protectoi estas pli efficae, crescas la quanto da allergiae malsanoi. Eble, oni devus reveni al pli ofta contacto cun la naturo. Facto estas che transiroi de unu sezono al alia devas pensigi pri la delicata equilibro quiu fluas en nia corpo. Ni zorgu pri